Արցախին այցելել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մի խումբ բարերարներ։ Հողօգտագործողները սուբսիդավորված դիզվարելիք կստանան։ Քաշաթաղի շրջանում 3 քաղաքային համայնք կա, դրանցից մեկը Միջնավանն է։ Արցախի երիտասարդությունը մեծարում է Հրանտ Դինքին։ Հայաստանն ստանձնել է ՀԱՊԿ-ում նախագահությունը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաների ասացները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ավստրալացի խորհրդարանականը խիստ քննադատել է Ադրբեջանին։ Արթուր Աբ รา համը հաջորդ մենամարտը կանցկացնի նոյեմբերի 21-ին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 15-ին ստորագրել է հրամանակիր, համաձայն որի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար եւ ֆիզկուլտուրնիկի օրվա կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վաստակավոր մարզչի պատվավոր կոչում է շնորվել ԼՂՀ կառավարության առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ոստիկանության անձնակազմի ֆիզիկական եւ մարտական պատրաստականության բաժնի ավակ տեսուչ Սամբո Մարզաձևի մարզիչ մանկավարժ Ազատ Արտյուշի Անդրյանին եւ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն տղամարդկանց բասկետբոլի հավաքական թիմի մարզիչ Էմիլս Անաստասի Հովանեսյանին Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը երեկ ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մի խումբ բարերարների, ովքեր ճանաչողական այցով ժամանել են Արցախ։ Վարչապետն իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել ներկաններին Արցախի հանդեպ ցուցաբերվող մշտական ուշադրության համար։ Արայիկ Արությունյանը համառոտ ներկայացրել է հանրապետության կենսագործունեության հիմնական ուղղությունները, մասնավորապես անդրադարձ կատարել ժողովրդագրության բնագավառում գրանցված հաջողություններին, ներկայացրել Արցախում իրականացվող տնտեսական հիմնական նախագծերը։ Մեր ունեցած ձեռքբերումների զգալի մասը նշանակալիորեն պայմանավորված է սփյուռքահայության գործուն մասնակցությամբ։ Արցախի զարգացման գրեթե բոլոր ուղություններում մեծ է հատկապես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դերը, նշել է վարչապետը հավելելով, որ Արցախում իրականացվող յուրաքանչյուր ծրագիր միտված է ապագային եւ կատարվող աշխատանքները հաստատապես ծառայելու են սերունդներին։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը շեշտադրել է, որ բացի ցուցաբերվող աջակցությունից, Արցախի տնտեսությունը մեծ ներուժ ունի, որը կարող է իրացվել նաև սփյուռքահայության ներդրումների միջոցով։ Հզոր հայրենիքի գոյությունը կախված է նաև Սփյուռքի ակտիվ ներդրումներից, ինչը նոր թափ կհաղորդի Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետությունների տնտեսությունների զարգացմանը, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հանդիպման վերջում Արցախի վարչապետը պատասխանել է հյուրերին հետաքրքրող հարցերին։ Աշնանացանի իրականացման գործում հողօգտագործողներին աջակցելու նպատակով Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից տրամադրվում են հավաստագրեր սուբսիդավորված դիսվառելիք ստանալու համար։ Դիզվառելիքը տրամադրվում է 1 հեկտարին, սեփականաշնորհված տարածքի դիմաց 60 լիտր, իսկ վարձակալացի դեպքում 40 լիտրի չափով։ Սուբսիդավորվող դիզվարելիքի առավելագույն չափը մեկ տնտեսվարող սուբյեկտի համար կազմում է ոչ ավելի քան 20 հեկտար։ Դիզվարելիքի արժեքի 100 դրամը սուբսիդավորվում է հիմնադրամի կողմից, իսկ մնացած գումարը կանխիկ կերպով վճարվում է հողօգտագործողների կողմից իրենց նախընտրած լցակայաններում։ Անհրաժեշտ հավաստագրերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է դիմել գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին ըստ վառելիք մատակարարող գազམ་ակերպությունների հետ կնքվելիք պայմանագրերի դիզվառելիքի 1 լիտրի արժեքը չի գերազանցելու 450 դրամ։ Քաշաթաղի շրջանը 3 քաղաքային համայնք ունի, դրանցից մեկը Միջնավանն է, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Այսօր Միջնավանն ունի 239 բնակիչ, տեղի բնակիչ Հայկ Բարսեղյանն անդրադառնում է ներգաղթին ու արտագաղթին։ Ճիշտ է, ոմանք ասենք ինչ որ պատճառներով դե բնական է, դուրս են գալի, ներս են գալի, առաջխաղացում կա, նոմա։ Մի փոքր ասենք, եթե ուշադրություն գրալնի, ասենք պետական աջակցության պատիմն են։ Մարդիկ մեծ աճկում են, այսօր են մեծ աճկում մնում։ Այստեղ մարդկանց հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն է։ Հիմնականում զբաղված են հողագործությամբ ճիշտ է քաղաքը, հա, բայց քանի որ մենք այն չասենք, որ չունենք գործարաններ, հա, հիմնականը հողագործությամբ ենք զբաղված, ված չի, նորմալ է ժողովրդի ճակա։ Հարկ է նշել, որ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հողօգտագործողներին տրամադրում է համապատասխան օգնություն։ Հայկ Բարսեղյանի հավաստմամբ մեզ աջակցում են ասենք սիրիցային գալիս ասենք ասենք հա, ինչ-որ հա, հիմնադրամը հա, օգտվում են։ Ճիշտ թվում է, եթե մի քիչ էլ ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն, իմ կարծիքով մոտակա մի քանի տաներ շատ լավանելու բոլոր վիճակը։ Միջնավանում բնակչության աճի միտում կա, այդ է վկայում նորաստեղծ ընտանիքների գալուստը։ Աճի միտում կա, ջահել ընտանիքներ են գալիս, նորաստեղծ ընտանիքներ են գալիս, ընդ ամուսնանում են արդեն հարսանիքներ են նշել մի քանի հատ, ծնունդ են նշել։ Ալում է, ուզում ասեմ, ունեն մարդիկ ողջորված են, չեն ուզում ես հողը անգամ մի րոպե դուրս գանես հողից։ Կոնգրեսորը մեր պատենական օրերն են, մենք ուզում ենք ամեն ձևով, ամեն վերջի ամեն չով պահենք օրը, որպեսզի լինի մեր օրերը, մեր պապի երազանքը իրականացնենք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանը Տաջիկստանի Հանրապետությունից ստացել է ՀԱՊԿ-ում նախագահության հերթափոխը։ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի հերթական նստաշրջանում մենք քննարկեցինք դեկտեմբերյան նստաշրջանի որոշումների կատարումը եւ նախանշեցինք 2016-ի ծրագրերը։ Հայաստանը Տաջիկստանի Հանրապետությունից ստացավ ՀԱՊԿ-ում նախագահության հերթափոխը։ Նիստի արդյունքներով ընդունվել է հայտարարություն, որում ամրագրված են ՀԱՊԿ ձևաչափով մեր փոխգործակցության բոլոր հիմնական ուղղություններով կատարված աշխատանքների գնահատականները, ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ներկայացնելով առաջիկա տարում Հայաստանի նախագահության առաջնայնությունները։ Այնինչ ասել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գից այցելած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտոնյա Ռոբերտ Ուոլթերին ոչ միայն նորություն չէ, այլև ադրբեջանական շլյագեր է։ Այս մասին հայտնել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Հասանով ու Օլթեր հանդիպմանը հնչեցվածին, որ ադրբեջանցի ավելի քան 1 միլիոն փախստական 20 տարուց ավելի ապրում է վտարանդու կարգավիճակով։ Սա շլագեր է, որի մասին իրենք անընդհատ երգում են, ասել է Դավիթ Բաբայանը ու շարունակել. Կարող եմ ասել, որ կարելի է ադրբեջանական դպրոցում նրան գերազանց գնահատական նշանակել, որովհետև լավ անգիր է սովորել։ Այլ խնդիրը, որ իրենց ասածը իրականությանը չի համապատասխանում, բայց դա բնական է, որովհետև եթե իրենք ամեն ժամ այդ մասին չկրկնեն, իրենք էլ կմոռանան, ինչպես մոռացել են այդ փախստականների կարիքների մասին, սեփական գրպաններն են լցնում։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնյեն հույս է հայտնել, որ թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերը կանեն ամեն բան սահմանային եւ շփման գծի լարվածությունը թույլատնելու համար։ Անդրադառնալով Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հնարավոր հանդիպմանը, Պասկալ Մոնյեն ասել է. Ես տեղյակ եմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահներն աշխատում են Նյու Յորքում արտգործնախարարների հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ։ Դրա հիմնական նպատակը իհարկե Ղարաբաղյան ակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում Հայաստանին ու Ադրբեջանին աջակցելն է։ Ավստրալացի խորհրդարանական Ջոն Ալեքսանդրը խորհրդարանում Ադրբեջանի խստորեն քննադատող ելույթ է ունեցել։ Նա նշել է, որ Ավստրալիայում գտնվող ադրբեջանական խորհրդարանական պատվիրակության անդամ Խանլար Ֆաթիևի հետ հանդիպման ժամանակ իր մտահոգությունը հայտնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունում ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ դիրքորոշման առնչությամբ։ Նա խոսել է նաև Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վատ վիճակի մասին, նշելով, որ հատկապես հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարում կարևոր է ահազանգել մարդու իրավունքների ոտնահարումների եւ հետապնդումների մասին, ինչպես նաև հորդորել է Ադրբեջանին հարգել մարդու իրավունքները եւ քաղաքական ազատությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը չեն ատում ադրբեջանցիներին ոչ էթնիկ, ոչ էլ կրոնական նկատառումներով, այս մասին գրում է իտալական ավետարանական նորություններ բարբերականը։ Լրագրող Սիմենո Ձոպելարոն, ով վերջերս է եղել Արցախում, նշում է. Խաղաղության ցանկություն կա եւ այն մեզ է։ Ես չեմ տեսել եւ չեմ լսել ադրբեջանցիների նկատմամբ ոչ էթնիկ, ոչ կրոնական ատելության մասին։ Քաղաքացիական հասարակությունը շատ է խաղաղություն ու նորմալ կյանք ցանկանում։ Երբ սկսում ես ցանոթանալ մարդկանց հետ, տեսնում ես, որ չկա մի ընտանիք, որը զոհ չի տվել պատերազմի ժամանակ։ Արցախի երիտասարդությունը մեծարում է Հրանտ Դինքին, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ երեք կայացավ կլոր սեղան քննարկում Պոլսահայ լրագրող Հրանդինքի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, որը կրում էր Մենք բոլորս Հրանդինք ենք խորագիրը։ Ներկա էին քաղաքական, հասարակական եւ երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր հանդես եկան Պոլսահայ լրագրողի կյանքի ու հայանպաստ գործնեության մասին ելույթներով։ Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնի նախագահ Սուսաննա Պետրոսյանի խոսքով այսօրինակ հանդիպումներն ու քննարկումները շարունակական կլինեն երիտասարդ սերունդը պետք է հիշի ու պատվի մեր ազգի զավակներին, ովքեր կյանք ու երանգ են ներդրել ի նպաստ հայրենիքի։ Մենք հավաքվել ենք գլոր սեղանի շուրջ եւ քննարկվել են հետեւյալ հարցերը. ինչ է նշանակում լինել հերոս, արդյոք կարեւոր է որպեսզի մեր երիտասարդները հիշեն մեր հերոսներին, ինչով է կարեւոր այսօրվա օրը, սեպտեմբերի 15-ը, ինչու պիտի մենք հիշենք Հրանդինկին, նրա դերը մեր պատմության մեջ։ Նաեւ այսօր մենք հravirել ենք մասնակցելու տարբեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների, ընդհանրապես հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդներին եւ տարբեր քննարկումների ժամանակ տարբեր կարծիքներ արտահայտվեցին, թե որն է կարեւոր հետ մահու հերոս լինելը, թե կյանքի մեջ հերոս լինելը։ Խոսվեց նաեւ այն հերոսների մասին, ովքեր պայքարում են տեղեկատվական դաշտում, մշակույթային դաշտում, կրթական դաշտում տարբեր տեսակետներ հնչեցին Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնը ծրագիր է իրականացնում հարգենք մեր հերոսներին եւ այսօրվա հանդիպումը այդ ձևաչափի մեջ էր։ Հրանդինքը մեկն էր Թուրքիայում ապրող հայ մտավորականներից, ով չնայած նրան, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում սպառնալիքներ էր ստանում Թուրքիայում գործող ազգայնական խմբավորումներից, միևնույն է, մնում էր հանգիստ ու նվիրված իր գործին։ Դինքը հայտնի էր որպես Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս թերթի գլխավոր խմբագիր, որն ըստ էության միակ հայալեզու ամսաթերթն էր եւ հանդիսանում էր հայոց համայնքի ձայնը սկսած 1996 թվականից։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Հետաքննությունը գործարար Լևոն Հայրապետյանին, ով մեղադրվում է Բաշնեֆտի բաժնետոմսերի հապշտակման գործով, ազատել է տնային կալանքից։ Քննիչի որոշմամբ Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ խափանման միջոցը տնային կալանքից փոխարինվել է չմեկնելու մասին ստորագրությամբ։ Որոշումն ընդունվել է այն բանի կապակցությամբ, որ լրացել է կալանքի տակ պահելու օրենքով նախատեսված առավելագույն ժամկետը։ Մարզասերների համար Բաքվում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության 1.32-րդ եզրափակում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը Ուկրաինացի Ալեքսանդր Արեշչենկոյի հետ երկրորդ դասական պարտիան եւս ավարտեց ոչ ոքի։ Արոնյանը խաղում էր սպիտակ ֆիգուրներով, առաջին դասական պարտիայում եւս գրանցվել էր ոչ ոքի։ Պայքարը կշարունակվի թայ-բրեքում այսօր։ Հրադ Մելքումյանը Կուբացի Լենյեր Դոմինգեսի հետ պայքարում տանուլ տվեց եւ ավարտեց ելույթը։ 1.32-րդ եզրափակչի երկրորդ դասական պարտիայում Մելքումյանը սպիտակներով խաղաց ոչ ոքի։ Առաջին օրը հայ շախմատիստը պարտություն էր կրել։ Մաքսիմ Վարշիելագրավի եւ Գաբրիել Սարգսյանի երկրորդ դասական պարտիայում սպիտակներով առավելության հասավ ֆրանսիացի շախմատիստը եւ դուրս եկավ հաջորդ փուլ։ Առաջին պարտիան ավարտվել էր ոչ ոքի։ WBO վարկածով երկրորդ միջինքաշային կարգի աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբ รา համն իր հաջորդ մենամարտը կանցկացնի նոյեմբերի 21-ին Հաննովերում։ Մրցակցի անունը դեռևս հայտնի չէ։ Ավելի վաղ Աբրահամին մարտահրավեր էր ուղարկել 50-ամյա Բեռնարդ Հոփքինսը, իսկ հայ բռնցքամարտիկը ձեռնոց էր նետել Ֆելիքս Շտուրմին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ արևելանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։